جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك رب ب ب بي tačka l crtica ihlas tačka com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد نسام بوشيتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što znate, cijenina braćo i poštovani sestre, za one koji slušaju preko interneta, danas nastavljamo naš serijal emisija o greškama u namazu ili savjeti klanjačima. Nakon što držali četiri predavanja, prvo od njih je bilo mjesto namaza u islamu, nakon toga smo održali dva predavanja propisi boravka u mesčidu. Četvrto predavanje je bilo prvi dio savjeta klanjačima ili grešaka u namazu i danas imamo priliku po drugi put da govorimo na ovu istu temu savjeti klanjačima drugi dio. Prije nego što počnemo, želim da uputim Allahu subhanu wa ta'ala dovu da vas nagradi obilato za vaš dolazak na ovakva druženja, jer kao što smo mnogo puta kazali, zaista su teška vremena i malo je onih ljudi koji svataju vrijednost ovakvih tijela, koliko je samo sada ljudi, muslimana, bošnjaka, koji sjede pokraj svojih malih kućanskih aparata i prati evropsko ili svjetsko prvenstvo. Prije nego što počnemo, želio bih da ispričam jednu priču, čisto onako malo da se nasmijemo ili ne znam nija šta već ko shvati iz te priče pa ćemo onda početi. Naime, vama svima je poznat čovjek koji se zvao Sejid ibn Musejed. To je bio jedan veliki tabi'in koji je živio u vremenu također jednog velikog čovjeka koji se zvao Jusuf ibn Hadžađ. Vama svima također poznat. Jusuf ibn Hadžađ je bio poznat po svojoj strogoći, po svojoj drskosti i nešto najmanje je bilo da nekoga osudi na smrt. A Sejid ibn Musejib je bio jedan veliki pobožnjak i jedan veliki alim. Ovo sve ima veze sa ovim našim predavanjem, savjeti klanjačima. Inače, ova priča je zabilježena u dijelu koje se zove Bidaje on Nihaje, a njezin autor je vama svima poznat ko? Ibnu Kesir, učenik od šehol Islama, Ibnu Tejmije, Rahimehullah. I šta je se desilo ovoj dvojci ljudi? Jedne prilike, Sejid Ibnu Musejid je bio u džami Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallam. Došao je Jusuf Ibnu Hadžađ da klanja namaz i stao je sa njim u prije nego što je postao namjesnik i prije nego što je dobio vlast u svoje ruke. Pa je u toku namaza, normalno bio kod Sejid ibn Musejiba, preticao je imama u namazu. Pa kada su završili namaz, Sejid ibn Musejib je uzeo Jusuf ibn Hadžađa za njegovu odjeću i čuvao ga dok nije završio sa zikrom. Kada je završio sa zikrom, obratio se Jusufu riječima znači pogrebnim nekim riječima o ti kradljivče, o ti koji znači nekim ručnim riječima zato što je krao od svog namaza o ti koji varaš i tako mnogo ti stvari nakon toga je pustio Jusuf ibn Hadžađa i prošlo je mnogo godina Jusuf ibn Hadžađ je postao veliki namjesnik osoba čije se riječi slušaju kada on naredi da nekom je glava ide s ramena ona i te kako lako ode poznat potom tome da je ubio dosta ashaba i tabirina. Pa je jedne prilike došao u Medinu i video je Sejid ibn Musejiba kako sedi u Haliki sa svojim učenicima pa je krenuo prema njemu. A ljudi su se prisjetili onog događaja između njih dvojice pa su se pribojali malo za Sejida jer nije lako sa tako velikim ljudima a koji su poznati po zlu izaći na kraj pa je došao kod Sejida pa mu se obratio riječima, jesi li ti onaj koji je meni tada i tada kazao to i to? Šta mislite šta mu je kazao? Kaže, uzeo je ga za prca, pa mu je rekao, jesam, ja sam taj i taj. Pa kaže, e da te Allah nagradi od onda više nikad ne pretiče mi mama u namazu, stvarno si me dobro na nas savjetu. Dobro, da počnemo mi sa našim načešnjim predavanjem. Kao što znate, u prošlom predavanju smo spomenuli greške vezane za čovjekov boravak u nužniku i neke greške prilikom uzimanja abdesta. Noćas ćemo progovoriti o nekoliko grešaka vezani za ezan i neke greške općenito vezane za namaz i početak namaza, donos, donošenje početnog tekbira i tu ćemo, ako Bog da, stati. Prva greška koju želimo spomenuti ili da nazovemo to savjet klanjačima, jeste da nije, braću moja draga, propisano učenje Euze i Bismille prije Ezana kako mu je zinu, tako i onim ljudima koji slušaju mu je zina. Jer, kao što znate, u prošlom našem predavanju spomenuli smo jedno veliko pravilo koje ste vi zasigurno zapamtili i zapamtili ste dokaze za njega, da smo kazali da islamski učenjaci kažu da je osnova u ibadetima zabrana. A šta to znači? Mi smo to malo objasnili. To znači da čovjek ne može kazati za neku stvar da je ibadet osim ako ima argumenat za tu stvar iz Kur'ana ili sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što je rekao onaj šeh Esadi, ako se sjećate onim svojim stihovima, وَلَيْسَ مَشْرُعًا مِنَ الْأُمُورِ غَيْرَ الَّذِي فِي شَرْعِنَا نَذْكُورِ Nije propisano u našoj vjeri ništa osim što ima podloge u znači izvorima šerijata. Dobro, tako ova stvar, pošto nema argumenata da je propisano učiti euzu i bismilu prije ezana, mi kažemo znači da je učenje toga greška. stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je pitanje to karaktera pa su odgovorili Mi ne znamo dokaz koji ukazuje na propisanost Euze i Bismille prije Ezana, to nije propisano mu Ezinu, niti onome ko sluša Ezan. Druga stvar na koju želimo ukazati večeras jeste možemo je nazvati više posvećena mojezinima, a i svakom od nas kada ima dvije priliku da uči ezan, a to je da velik broj ljudi zapostavlja pojedine sunnete prilikom učenja ezana. Pa na primjer tako vidjet ćemo velik broj ljudi da zapostavlja zakretanje glave prilikom izgovaranja riječi hajja ala salati, hajja ala salah. Također, vidjet ćemo kod velikog broja ljudi koji uči ezane da ne stavljaju svoje prste u uši ili eventualno neko od njih stavi jednu ruku, a nerijetko ćemo vidjeti ljude da, da uči ezan spuštenih ruku. Kao što znate, čovjek prilikom učenja ezana, prilikom izgovaranja hajja ala salah i hajja ala salah, treba da zakrini samo svoju glavu znači lijevo i desno, ne nikako prsa i tup. To je došlo u vjerodostojnim predajama, pa tako jedna od predaja koju je zabilježio imam Buharić, rahimehullah, od Ebu Juhajfi, da je rekao, vidio sam Bilala radijallahu ta'ala anhu kako uči ezan, pa kada je stigao do hajja ala salati, hajja ala salah, zakrenuo je svoj vrat lijevo i desno. Znači nije zakretao svoj trup već je zakretao samo glavu. Također ovdje se postavlja pitanje, sigurno aktuelno, a to je da li čovjek da praktikuje ovaj sunnet prilikom učenja ezana na mikrofon. Kazat ćemo da je ispravno mišljenje da čovjek treba praktikovati ovaj sunnet, pa makar učio ezan ovaj putem mikrofona, jer nismo sigurni da je zakretanje muezina u ovoj situaciji, znači striktno samo zbog dostavljanja ezana, već može postojati u tom zakretanju mnogo drugih koristi i zato kažemo da je od sunneta kada čovjek uči ezan pa makar i na mikrofon da se zakreće prilikom izgovaranja ovih riječi. Također u hadisu koji je zabilježio imam et-Tirmizi od Ebu Džuhajfe da je vidio Bilala kako uđi Ezan, a prsti njegove dvije ruke su bili u ušima hadise vjerodosan kao što je to potvrdio šeh Mohamed Nasrudin Albani. Također treba napomenuti ovdje jednu stvar, a to je za ove dvije stvari da je to bio stav anetijske pravne škole, što znači da čovjek kada uči ezan da prilikom izgovora hayya ala salah, hayya ala salah da se zakrine lijevo i desno i da je po hanefijskoj pravnoj školi od sunneta da čovjek prilikom ezana stavi prste u uši. Dobro. Također od stvari koje želimo noćas spomenuti jeste da ima velik broj ljudi koji ne poznaju propise ponavljanja za mojezinom ili ne znaju vrijednost ponavljanja za mojezinom pa tako ćemo naći velik broj ljudi da ne, pona, ne ponavlja za muezinom, a naći ćemo onu manjinu koja ponavlja za muezinom da dosta puta pravi neke greške u ponavljanju za muezinom. Pa tako ćemo kazati da je od suneta da čovjek prilikom izgovaranja Hayya ala salati, hayya ala salati, u smislu kada čuje izgovaranje tih riječi da je od sunneta da kaže la haule wa la kuvate illa billahi to nam je jasno potvrdio Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu kaže Boži poslanik znači od početka ide hadis kada neko od vas čuje muezina da kaže Allahu ekber, Allahu ekber, pa kaže Allahu ekber, Allahu ekber i onda do ovih riječi gdje kaže pa kada čuje hayya ala salati, hayya ala sala, reći će la haule wa la kuvete illa billah. Ovdje nam također ostaje jedno pitanje koje se dosta puta postavlja, a to je šta će čovjek kazati prilikom slušanja riječi mu je as-salatu hayrun minan an-nawm. Ispravno mišljenje, što znači da ima i drugih mišljenja, je da će čovjek u toj situaciji ponavljati za mu je zinom, znači kazaće es-salatu hayrun minan an-nawm. Zašto? Zato radići po općim hadisima gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallame, kao što je u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, kada čujete mu jezina, recite isto kao i on. Znači imamo ovdje jednu veliku osnovu gdje Boži poslanik sallallahu alaihi sallame kaže kada čujete mu jezina, ponavljajte onako kako on govori. Nakon toga nam je Boži poslanik izuzeo prilikom izgovaranja riječi hayya ala salah, hayya ala felah, da se kaže la hawle wa la kuvata illa billah. Ostali stvari su ostale na ovoj osnovi, što znači mi se držimo ove osnovi ovog općeg hadisa. Dobro, također od stvari koje su vezane, a lijepo je spomenuti ovom prilikom, jeste da velik broj ljudi zapostavlja učenje salavata nakon učenja dovi, nakon učenja ponavljanja za mojezinom, a prija učenja dovi. Kod nas je obrnuta situacija, kod nas ljudi prouče dovu, pa nakon toga da li mojezin ili ljudi prouče salavate. Od sunneta je da čovjek nakon što ponovi za mojezinom, do, znači cijeli ezan, donese salavat na Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, a nakon toga prouči onu dovu, Allahumma rabbe hazi da'u epitame, poznata vama dova svima. Dokaz za ovo što smo spomenuli je u hadisu koji je zabilježio imam muslim od Abdullaha ibn Amra el Asa da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao kada čujete moje zina govorite ono što i on govori zatim donesite salavat na mene jer ko, de, ko donese salavat na mene Allah će zbog toga donijeti na njega deset salavata a zatim tražite za mene el wasile to je ona dova koju vi svi poznajte. Dobro, kada govorimo o ezanu, također se postavlja pitanje je li ispravno da se uči ezan putem kasetofona, radija, DVD-a, CD-a i ostale tehnike. Ezan, znači učen na ova, ovakav način, nije ispravan i nije zadovoljavajući. I u tome ima nekoliko šerijetskih prekršaja. Prvi prekršaj jeste da čovjek na taj način propušta velike sevate koje je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame obećao za učenje ezana. Drugi prekršaj jeste da je u, u tom dijelu otvoreno suprostavljanje naredbi Božijeg poslanika sallallahu alaihi alihi wasallame da kada nastupi namasko vrijeme da se prouči ezan kao što je u hadisu Malik ibn Huwairisa poznati ashab koji je prenio koji hadis. Hadis Sallu kema ra'aytu muni usalli klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ta isti ashab prenosi hadis gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kada nastupi namaz neka jedan od vas prouči ezan a neka vas predvodi najstari među vama. Također od prekršaja u ovakvom načinu izvođenja ezana jeste Kao što znate, ezan je ibadet, a da bi neki ibadet bio primljen, treba da se ispune u tom ibadetu dva uslova. Jedan od tih uslova je nijet. Je li kasetofon može imati nijet? Možda neke novije tipe i mogu, oni stari, ja znam da nisu mogli imati. Također, ovaj, to povlači za sobom da bi čovjek mogao kazati, snimit ćemo imama kako nam kranja namaze, pa ćemo kasetofon fino u mihrab i onda ćemo mi kranjati za kasetofonom. Kada možemo klanjati za ezanom koji je proučen na kasetofon, šta smeta, onda kakva je razlika je klanjati za kasetofon fino, kaset, ovaj, kasetofon u mihrab i za njim. Stalnoj komisiji za sepe je postavljeno pitanje o, doz, o dozvoljenosti ezana putem radija ili kasetofona, pa su odgovorili da to nije dozvoljeno i da je obaveza muslimanima da prouči ezan. Također ovom prilikom možemo spomenuti jednu stvar koja nije znači nema nekih grešaka vezano za nju, ali da znamo da je lijepo da čovjek prouči i kanet malo povišenim tonom, znači na glas, pa makar čovjek klanjao sam. Također ovom prilikom možemo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da su ljudi po pitanju i kaneta otišli u dvije krajnosti. Pa imamo jednu grupu muslimana koji ne priznaju nikakav drugi vikamet osim onaj koji je kao ezan, znači četiri puta Allahu Ekber i ono dalje. Imamo drugu skupinu, nažalost koja je otišla u drugu krajnost pa kažu ne vrijedi nikakav ikamet osim da sve bude znači neparno. A ispravno je, braćo moja draga, da su oba dva ova ikameta validna i za oba ova ikameta imaju validni argumenti. Zato, ko se busa uprsa i želi da praktikuje sunnet, onda neka praktikuje ove stvari oba dvije. Znači, ponekad da prouči jednu vrstu, a ponekad da prouči drugu vrstu. Također, od stvari koje možemo spomenuti i propisa koji su vezani za ezan i kanet jeste da velik broj ljudi smatra da je ezan i ikanet povijezan sa namazom, vezom i ispravnost na ispravnost šta znači to? To znači, ako je ezan ili ikamet neispravan ili ima u sebi grešaka, neki ljudi smatraju da je i namaz obavljen nakon tog ezana neispravan. A za sigurno to je neispravno, jer ezan nije vezan za namaz ispravnošću i neispravnošću. Pa čak do te mjere kada bi čovjek klanjao namaz bez ezana i bez ikameta, njegov e, namaz je ispravan s tim da je grešan što je ostavio ovaj ezan ili kamet shodno ono mišljenju koje preferira kada je u pitanju propis ezana i kameta da li je to sunnet ili je farz kifaje, farz ajn, a već to vi znate dobro. Također od stvari koje možemo spomenuti kada su u pitanju greške namaza jeste i to stvar koja je zasigurno svakim danom sve prostranjenija i raširenija kod muslimana, a to je da dosta muslimana obavlja namaz u uskoj odjeći. Namaz u uskoj odjeći je ispravan, pa makar oslikavao stidna mjesta, ali je pokuđeno. Braćo moja draga, mora da imamo jedno pravilo kada je u pitanju naš odlazak na namaz. Normalno, istog pravila se mogu, da kažemo, izuzijeti neki izuzijeci, ali osnova je, brate moj dragi, da ideš, da staješ pred uzvišenog gospodara kako god bi te bilo stid da odeš pred direktora neke firme utegnut i nekim, nekom kratkom šorcu i nešto šareno, tako treba da te bude stid da staneš pred uzvišenog gospodara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja deni adene, hudu zinetekum inde kulli mesjid, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete molitu da obavite. Zato ima islamski učenjaka koji kada govori o znači pokrivanju stidnih mjesta u namazu ne želi da koriste ovaj termin pokrivanje stidnih mjesta, već kažu uljepšavanje za namaz. I to je bliže ovom kuranskom načinu ovaj izražavanja. Tako da rezimiramo namaz u uskoj odjeći je ispravan, ali je pokuđen. Također, stvar koja zasigurno je prisutna kod velikog broja muslimana, a naročito u ljetnom periodu, da velik broj ljudi klanja u prozirnoj odjeći. Treba da znamo da odjeća, ako bi bila prozirna na mjestima od koljena do pupka, namaz u takvoj odjeći je neispravan. A granica providnosti, pošto dosta puta ljudi pitaju gdje je ta granica providnosti, granica je tu da se znači vidi boja kože ili da se oslikava obim ili znači granice dijelova tijela. Ako se vidi kroz neku odjeću boja kože ili se vidi znači obim tijela, znači u tom slučaju u toj odjeći nije dozvoljeno klanjati. Također jedna stvar koja je opet malo više zastupljena u ljetnom periodu jeste otkrivanje stidnih mjesta, A naročito, ovdje vraću moja draga, obratite pažnju, dobro obratite pažnju, naročito u ljetnom periodu kod ljudi koji nose kraće majice, ne nose ispod njih neke potkošulje, kada odlaze na ruku i kada odlaze na seždu, tim ljudima se u dosta slučajeva otkrivaju, znači, leđa, donji dio leđa i nažalost dosta puta jedan velik dio stražnici. Braćo moja draga, to je stvar koja ako se desi čovjeku biva razlogom da je njegov namaz neisprav kao što je to potvrdio jedan veliki učenjak današnjice šeh Džibrin i neki drugi šehovi današnjici. Također od grešaka na koje možemo ukazati, a vezane su za obavljanje namaza, jeste da čovjek klanja u odjeći na kojoj ima slika. Treba da znamo da su svi učenjaci, da kada kažemo svi, znači velika većina islamskih učenjaka je složna da je pokuđeno da čovjek klanja u odjeći na kojoj ima slika. S tim da imamo dvije pravne škole, Hanetijsku pravnu školu i Hanbelijsku pravnu školu, koji u osnovi zabranjivaju nošenje takve odjeće izvan namaza, oni se razilaze da li je namaz obavljen u odjeći na kojoj imaju slike, koje imaju dušu, znači živa bića, da li je namaz u takvoj odjeći ispravan. I oni kažu na kraju da je namaz ispravan u takvoj odjeći, ali je čovjek griješan zbog nošenja takve odjeće u džani i obavljanje namaza u takvoj odjeći. S tim da možemo ovdje spomenuti nekoliko savjeta vezani za odjeću izvan namaza. Znači da tri pravne škole od kojih su Hanesijska, Šatijska i Hambelijska smatraju zabranjenim nošenje odjeće na kojoj imaju likovi koje imaju dušu. Znači ove tri pravne škole smatraju zabranjenim da čovjek nosi odjeću na kojoj imaju likovi koji imaju dušu. A ovaj ovo govorimo izvan namaza a četiri pravne škole dozvoljavaju da čovjek nosi odjeću izvan namaza na koju imaju neke druge slike ali znači te slike znači nisu živog karaktera ili kako već hoćete drugčin. Također treba spomenuti da velik broj islamskih učenjaka smatra klanjanje na serđadi na koju imaju slike, bez razlike da li te slike bile, znači da li imaju dušu ili nemaju dušu, velik broj islamskih učenjaka smatra to pokuđenim. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike ustao i klanjao u odjeći s prugama. Pogledajte, braćo moja, odjeća s prugama. Nakon što je završio namaz, pogledao je u te pruge i kazao, otiđite sa ovom odjećom kod Ebu Džehma i donesite mi odjeću bez pruga, jer me je ova odjeća odvraćala od namaza. Znači samo odjeća s prugama, a ne sa nekim slikama, kao što danas vidimo čovjek dođe u džamiju i stani ispred tebe u usav, a na leđima neki veliki indijanski poglavica, znači kolika su njegova leđa i šta će taj čovjek cijelo vrijeme će on gledat neke kaubojske filmove u toku namaza, ovaj, sigurno to kada bi čovjek samo, znači, racionalno pogledao, shvatio bi da to ne ide. Također od grešaka koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste određivanje jednog mjesta za namaz. Mi ćemo naći velik broj ljudi koji su, alhamdulillah, redovni u džami, ali da ima svoje mjesto u džami. I to čovjeka ako ga tražiš, traži ga na tom mjestu. Ako nije na tom mjestu, taj čovjek danas nije došao u džanju. Znači, ljudi odrede sebi jedno mjesto gdje će klanjati i ne želi da klanja na drugom mjestu. Tako ako bi našao nekoga da je, da kažemo, prepekao ga tu, znači, sigurno se ne osjeća ovaj lagodno. A poslušajmo što je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu kojeg bileži, o, prenosi od njega Abdurrahman ibn Šibrn. Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme je zabranio da čovjek odabere jedno mjesto u mesjidu kao što to radi deva. Misli se kao što radi deva kada odlazi u mjesto gdje deva leži, znači deve imaju tako običaj, kada odlazi u svoje torove, svaka deva ima svoje mjesto. Ovaj hadis je vjerodostan kao što je to potvrdio šeh Albani. Više je, braćo moja draga, razloga zašto je šerijat zabranio da čovjek klanja non stop na jednom mjestu. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih. Pa tako, prva stvar to vodi rijau. Da se čovjek pokaziva pred drugim ljudima. Kao ono, kad god dođeš, on je uvijek na istom mjestu. On toliko rano uvijek dolazi da uvijek može da klanja na istom mjestu. Također, drugi, znači, da kažemo prekršaj u tome jeste da čovjek počni da obavlja taj ibadet rutinski, Jednostavno, on se samo lagodno osjeća ako klanja na tom mjestu. Ako bi se slučajno desilo da je neko zauzeo to njegovo mjesto, on cijelo vrijeme namaza, samo puše i konta kako će sljedeći put klanjati na tom istom mjestu. Također, čovjek time ostavlja priliku da klanja na više mjesta, a ta mjesta, kao što je vama poznato, će ako Bog da, na sudnjem danu čovjeku svjedočiti. Također, ovom prilikom možemo spomenuti neke od propisa sutri, iako, kao što znate, mi smo detaljno govorili u našim prirodnim predavanjima o propisima sutri, ali ovom prilikom ćemo samo spomenuti neke stvari koje su bitne ili neke stvari koje nismo spomenuli. Pa tako možemo spomenuti da je sutra imama, sutra džematlija, što znači kada ljudi klanjaju u džematu dozvoljeno je da čovjek prolazi između safova normalno ko zato ima potrebu. Također, ako se sjećate, rezimirali smo da je čovjeku zabranjeno haram da prelazi, prolazi između klanjača i njegove sutri ili ako čovjek nije uzeo sutru da je zabranjeno da čovjek prođe ispred čovjeka u udaljenosti od tri podlaktice. Ali ovdje želimo spomenuti jednu stvar koju nismo prije spominjali, a to je da imaju predaje od ashaba da prolazak nečiji ispred klanjača umanjuje nagradu dotičnog klanjača. Pa čak u nekim predajama stoji da to umanjiva pola nagrade od nagrade tog namaza. Te predaje su nam ovaj došle od Abdullaha ibn Mes'uda i od Onara radijallahu ta'ala anhu. Poznati islamski učenjak Hafiz ibn Hajar kada komentariše ove predaje kaže ove dvije predaje, iako su govor ashaba, imaju statut hadisa, jer ovakve stvari ne govore se po svome nahođenju. Sjećate se kada smo govorili prija da ashab, kada kaže nešto je od sunneta, ta njegova izreka ima statut kao da je rekao, rekao je Boži poslanik, znači kao da je to ovaj govor Božih poslanika. Također, ako ashab kaže nešto opisujući džennet, opisujući džehennem, te predaje imaju statut govora Božijeg poslanika, jer ashabi su daleko od toga da govori o nečemu, o gajbu, o džennetu, o džehennemu, bez onoga da su čuli to od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Također ovdje ne može ashab po svome nahođenju kazati, ako prođe neko iz tojeg bit će mu umanjeno pola nagrade. Takve stvari oni mora da su čuli od Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame, zato Hafiz ibn Hajar kaže ove njihove izreke imaju statut hadisa. Normalno, sjećate se da smo iz ovog prolaženja izuzeli tri stvari, punoljetnu ženu, crnog psa i magarca, prolazak takvih stvari između čovjeka i njegove sutre biva razlogom ovaj kvarenja namaza po ispravnije mišljenju islamskih učenjaka. Također ovdje možemo spomenuti jednu stvar, a to je da je kod nas zastupljeno da ljudi kada nenamjerno prođu ispred nekoga, vrati se. Po meni, ja nisam to čitao nigdje u knjigama, ali to je samo dodajetni belaj. Ako si već prošao nenamjerno, moli Boga da ti oprosti. Ali sada ti se namjerno vraćaš kao navodno želiš nešto da popraviš, ne vidim da je to ovaj način za popravljanje. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste dolazak u džaniju ljudi koji jedu crveni ili bijeli luk ili nešto što ima neugodan miris i smeta klanjačima. U vjerodostojnom hadisu kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao, ko jede crveni ili bijeli luk, neka nam se ne približava, i neka se ne približava našim džamijama, neka sjedi u kući. U jednoj drugoj predaji ovog hadisa stoji, zaista melecima smeta ono što smeta insanu. Analogno ovom, braću moja draga, sve stvari koje imaju ružan miris, neugodan miris, uzimaju isti propis. Pa najlakši primjer nam je spomenuti konzumiranje duhana. Ovaj, ali nažalost, pošto u nas većina džematlija ovaj, puši, tako oni i ne osjeti da tu smrdi. Ali oni ljudi koji ovaj ne puši, osjeti. Zaista kad stanete kod nekog ko ovaj, konzumira to malo više po dvije, tri kutije na dan, onda zaista čovjek ne zna šta je klanju. Također treba spomenuti da od koristi ovog hadisa jeste da nije zabranjeno jesti crveni i bijeli luk, ali je zabranjeno onom čovjeku koji to već jede da dođe u džanju. Ali to nikako ne znači da je zabranjeno jesti crveni i bijeli luk. Također, treba spomenuti drugu stvar, da nije dozvoljeno čovjeku da namjerno jede crveni i bijeli luk kako bi to bio izgovor za njegovo ostavljanje namaza u džematu. Znači čovjek napravi se pametan i kaže svaki put prije namaza ovaj jednu glavicu luka pojede, sigurno to ištetilo inako inako toliko da jede luk, ali s druge strane, znači šerijatski nije dozvoljeno da čovjek jede toli, <laughs> ovaj, da jede luk kako bi to bio razlog njegovog ovaj osustovanja iz džemata. Također ovaj hadis se ne može uzeti kao argumenat, kao što neki nažalost uzimaju, da je namaz u džematu sunnet i da nije obaveza, jer mnogi drugi hadisi potvrđuju obaveznost namaza, a oni koji žele malo više da čuju, neka poslušaju naše predavanje, mjesto namaza u džematu i uvijeđen sam da će im se srce smiriti. Također, od stvari koje možemo spomenuti, a vezane su za greške u namazu, jedna stvar koja je možda malo više zastupljena u arapskom svijetu, ali nema smjetnije da musliman poznaje te propise kako ako ga Allah subhanu wa ta'ala sutra počasti da ode u taj arapski svijet, da zna kako da se ponaša. Pa tako naći ćemo velik broj ljudi da zauzimaju i rezervišu mjesta u džanji, da li stavljanjem stolici, da li stavljanjem neke odjeće, te spiha, knjige ili na bilo koji drugi način ljudi zauzimaju i rezervišu mjesta u džaniji, a naročito kada je u pitanju džuma. Tako ljudi nakon sabaha odma ostavi svoju ovaj odjeću tu i on dolazi zadnji u džaniju i polako u prvi saf. Ova stvar je zasigurno zabranjena u islamu. Rekao je imam El Muzir, ko pretekne nekog u dolasku na neko mjesto, on je preći tog mjesta sve dok je na tom mjestu. Također šehul Islam ibn Sejnija rahimahullahu ta'ala kaže kada govori o ovom pitanju, to je stvar koja je zabranjena po jednoglasnom stavu muslimana, ne u Leni, po jednoglasnom stavu u Leni. I čak on kaže to se smatra uzurpiranjem tog mjesta. A pogotovo hambelijski mezheb je znači kategoričan kada je u pitanju da čovjek obavlja namaz na mjestu koje je oteto. Oni su jedina pravna škola koji kažu ako čovjek klanja u kući koju je ukrao ili uzurpirao na nedozvoljen način njegov namaz je neispravan. Tri pravne škole kažu da je namaz ispravan sa grijehom, ali oni su tu najžešći. Zato vidimo koliko je to opasno da čovjek ako zauzme na takav način mjesto po jednom dijelu u ulemije njegov namaz je neispravan. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste kupo prodaja u džaniji. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio kupovinu i prodaju u više hadisa. Pa tako u hadisu koji je zabilježio imam et tirmizi od Ebu Hureyri. Da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao kad vidite nekog da prodaje ili kupuje u džamiji, recite ne dao ti Allah prođu u toj trgovini. Znači da dovimo protiv te osobi. Također, pod ovu grešku može se svrstati i širenje i dijeljenje u džamijama papira sa trgovačkim ponudama ili nekim drugim uslugama. Također zbog hadisa kojeg je i e, rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame ko čuje čovjeka koji traži izgubenu stvar u džamiji neka kaže ne našao je džamije nisu sagrađene za to također od stvari koje možemo spomenuti a za sigurno su proširene kod velikog broja klanjača jeste ubjeđenje velikog broja ljudi da je zabranjeno ili u najmanju ruku pokuđeno da čovjek okrene svoje noge u pravcu kible prilikom boravka u mesdžidu. Mi smo u prošli petak imali priliku da jedan ovaj naš brat je imao priliku da bude opozoren od strane džematlija da ne treba da pruža noge u pravcu kibli. Pa da vidimo šta su islamski učenjaci kazali o tome. Prvo, treba da se vratimo na ono, na ono naše pravilo, ako želimo da kažemo za neku stvar da je pokuđena ili da je haram, moramo zato imati validan argumentat u šerijatu. Normalna stvar, to ne postoji. Također, ovo pitanje je postavljeno stalnoj komisiji za fetre. Pitanje da li je dozvoljeno da čovjek pruži noge u pravcu kibli, pa su odgovorili nema smetnji da čovjek pruži noge u pravcu kible bez razlike da li bio u džamiji ili na nekom drugom mjestu. Znači, nema smetni. Tako da ovaj to što je prošireno kod velikog broja naših klanjača zaista je to sigurno dobro, dobro namjerno, ali ova naša vjera se gleda kroz argumente. Također jedna stvar koja je zapostavljena kod sigurno velikog broja muslimana, a to je da smatraju pokuženim razgovaranje u džamiji. Mnogo je, braćo moja draga, argumenta koji ukazuju na to da je dozvoljeno razgovarati u džamiji, ali normalno sa lijepim ahlakom i na ispravan islamski način. A što se tiče hadisa koji govori o zabrani toga, hadisi su slabi. Pa na primjer hadis u kojem se kaže da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao govor u mesjidu jede i uništava dobra djela kao što vatra uništava drva, ovaj hadis je daiv i bez ikakve osnovi. Također hadis doći će vrijeme da će ljudi sjediti u žanijama, u halikama, njihova briga je dunjaluk, nemojte sjediti s takvim ljudima, zaista Allah nema potrebe za njima, ovaj hadis je također slab također od grešaka koje su zasigurno kod nas na veliko zastupljene jeste izbjegavanje i ostavljanje obavljanja namaza za čovjekom koji nema kapu. Zasigurno, braću moja draga, da je svakodnevna praksa Božih poslanika sallallahu alihi wasallame bila da je nosio nešto na glavi, da kažemo da je prekrivao svoju glavu nečim osim u vremenu kada je obavljao hađ, tada postoje od propisa i hrama da čovjeku nije dozvoljeno da stavlja nešto na glavu, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u tom periodu ne bi imao ništa na glavi. Ali ovdje se postavlja pitanje, da li praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame je na toliko visokom nivou da čovjek treba da izbjegava namaz i smatra ga neispravnim ili pokuženim, Zbog toga odgovor ćemo naći nakon što spominimo neke stvari kako veli broj ljudi ima pogrešne vage kada ocenjuju ta neka dijela. Pa ćemo vidjeti velik broj ljudi da im ne smijeta kod njihovi vođa i imama to što su obrijani. A poznato je, braćo moja draga, da posle četiri mezheba brijanje brade je haram. A znači nenošenje kape nikad niko nije kazao znači da je to haram. Ali nekim ljudima smijeta nenošenje kape, ali ne smijeta brijanje brade. Velikom broju muslimana ne smijeta što imam puši, a pušenje je zasigurno haram. To im ne smijeta, ali im smijeta nenošenje kape. Zaisto su to neispravni parametri. Stalna komisija u Saudijskoj Arabiji upitana sljedeće pitanje o propisu klanjanja za čovjekom koji ima otkrivenu glavu pa su odgovorili nije obaveza muškarcu pokriti glavu u namazu niti izvan njega. Dozvoljeno je klanjati za čovjekom koji nema kape jer glava nije stidni dio tijela kod ljudi. Završeno. Kom je treba pojašnjenje? Je se javi posle predavanja. Ovo bi trebalo biti jasno. Dobro. Također od stvari koje su za ovaj proširene kod velikog broja klanjača. Mi ovdje kada govorimo u većini slučajeva govorimo o klanjačima, jer zašto govoriti na svijat klanjačima ljudima koji ne klanjuju? Zato mi se obraćamo klanjačima. Jeste izgovaranja nije ta na Mi smo ovom pitanju malo više govorili u prošlom našem predavanju kada smo govorili o izgovaranju nijeta prilikom učenja, ovaj prilikom uzimanja abdesta, tako da nema potrebe da mnogo govorimo o tome, dovoljno je da kažemo da u praksi Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallame, nema niti sahih, niti dajib hadisa koji ukazuju na to da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame izgovarao nijet na glas. Također u hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu poznati hadis kada je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme vidio čovjeka koji brzo klanja, pa je ga pozvao sebi pa mu kaže, kada htjedniš da klanjaš u potpuni svoj abdest, zatim se okreni prema kibli, zatim donesi početni tekbir, zatim prouči ono što ti je lahko od Kur'ana. Vidimo ovdje Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u vremenu kada je trebao da pojasni tom čovjeku koji ne zna kako se obavlja namaz, nimo je kazao da treba da uči nijet ovaj riječima. Također hadis koji je zabilježio ima muslimo da iše radijallahu ta'ala anha Boži poslanik bi započinjao namaz sa početnim tekbirom, sa tekbirom. Tako da je ovo dovoljno onim ljudima koji traže istinu da shvate da učenje nije ta, znači riječima nema nikakve osnove u islamu. Nakon toga, braću moja draga, spomenut ćemo jednu stvar koja je itekako bitna, a njeno praktikovanje itekako opasno i nažalost proširena je u velikom broju muslimanskih masa, kako stari tako i mlađi a to je nemicanje jezika prilikom učenja Kur'ana prilikom donošenja početnog tekbira i prilikom učenja zikrova da bi pojasnili malo ovo pitanje i njegovu opasnost kazat ću vam jedno drugo pitanje u šerijatu a to je da većina islamskih učenjaka ne dozvoljava čovjeku koji je u stanju džunupluka da uči Kur'an bez dodirivanja mushafa ali kažu da je tom čovjeku dozvoljeno da uči Kur'an u sebi bez micanja jezika. Šta to znači? To znači da učenje Kur'ana bez micanja jezika u srcu ili u sebi nema statut učenja Kur'ana. Tako da ako čovjek kada klanja sam, samo digni ruke i cijelo vrijeme šuti i uči sve u sebi bez micanja jezika, njegov namaz je neispravan najminimalniji što čovjek treba jeste da čuje sam sebe ovo po mišljenju tri pravne škole znači da čuje minimalno sam sebe a po malikijskoj pravnoj školi dovoljno je da čovjek miče jezik i to će biti dovoljno ali u svakom slučaju svi su složni da čovjek treba da miče jezikom prilikom učenja Kur'ana. Koliko puta ćemo vidjeti čovjeka klanja sunnete i zatvorio usta i razmišlja. Razmišlja i onda odlazi na ruku i tako cijeli namaz. Znači, moja draga, ovaj, takvo ponašanje vodi do toga da je njegov namaz neispravan. Ovo je pomenuo i potvrdio jedan veliki islamski učenjak u današnjem vremenu koji se zove Bekr Ebu Zeid, u svojoj poznatoj knjizi Tashihu Dua. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom, koje su zastupljene nažalost, a one su neispravne ili greška, jeste razgledanje u namazu. Tako da ćete naći velik broj ljudi da su popustili kada je u pitanju ova stvar. Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ovu stvar je nazvao šeitanovom krađom, kao što je došlo u hadisu koji je zabilježi imam Buharija od Aisha radijallahu ta'ala anha, pitala sam Božijeg poslanika o okretanju u namazu, pa je kazao to je šeitanova krađa kojom krade od čovjekovog namaza. Ova stvar, znači zakretanja glave u namazu u osnovi je znači pokuđena, ali ako postoji za to potreba, onda je to dozvoljeno. Ali, braćo moja draga, šta je ovdje potreba? Nije potreba da ti vidiš ko do tebe klanja niti je potreba da vidiš diže li ruke ili ne diže, niti je potreba da vidiš da li miće prstom ili ne miće. To nisu potrebe. Već je potreba ako znači možda bojiš se da ima dijete, da će možda dirnuti šporet ili nešto slično to tome, u tom slučaju čovjeku dozvoljeno da zakrine glavu. Ali znači ne, kao što smo navjeli, da čovjek razvije da po džami gdje ko stoji, ko prolazi, ko dolazi, koje auto je prošlo kroz prozor i tako to te stvari ne potpadaju pod potrebu. Također od stvari koje možemo spomenuti, a nažalost i one su zastupljene, a opasne, jeste podiga, podizanje pogleda prema nebu. Također to je stvar koju je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame spomenuo u više hadisa, pa tako u hadisu koji je zabilježio ima muslim, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, ili će prestati klanjači, da podižu pogled u nebo u namazu ili će im pogledi ili im se pogledi neće vratiti. Znači da mogu ostati tako ukočeni. Ovo, braćo moja draga, ukazuje da je ova stvar zabranjena, haram, a ne pokuđena kao što kažu neki islamski učenjaci, jer imate jedno pravilo, kada dođe za neko djelo, činjenje nekog djela, kazna kojim se prijeti na dunjalku ili ahiretu, to djelo se smatra haramom. Također ovom priliku možemo spomenuti da je sunnet da čovjek kada klanja gleda u mjesto seđdi osim u jednom slučaju, a to je kada je na tešehudu, tada čovjek treba da kreda u kaži prst, kao što je to sve došlo u vjerodostojnim predajama. Također, od stvari koje možemo spomenuti, a ona je ova stvar zastupljena kod zasigurno velikog broja klanjača, a to je klanjanje zatvorenih očiju. Treba da znamo, braću moja draga, da praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam nam ukazuje na to da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao otvorenih očiju. Na to nam ukazuju hadisi da je on odgovarao na nazvani selam. Znači vidio je te ljude da mu nazivaju selam. Također da je vidio džennet i džehennem da je vidio šeitana, da je vidio orcu koja je htjela da prođe ispred njega, pa ju to nije dozvolio. Sve ti, svi ti hadisi ukazuju na to da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame klanjao otvorenih očiju. Neki islamski učenjaci smatraju pokuđenim obavljanje namaza zatvorenih očiju, a neki kažu da je to suprotno sunnetu. Ali, znači šta god da uzmemo, treba da kažemo ovo se odnosi ako čovjek nema potrebu za zatvaranjem očiju. Ako čovjek ima potrebu da zatvori oči, kao šta? Na primjer, ako ispred njega ima neko, kao što smo rekli, sa velikom poglavicom, ili ako ispred čovjeka možda prolazi auta, ili ljudi, ili nešto što će odvlačiti njegovu pažnju, tada ćemo kazati da je tom čovjeku dozvoljeno da zatvori oči, ili ćemo mu čak kazati da je to pohvalno, jer se to poklapa sa ciljevima šerijata, a za sigurno od ciljeva šerijata i to da čovjek obavi namaz onako kako je Allah subhanu wa ta'ala traži od njega, znači skrušeno i da razmišlja o onome što uči. Sljedeća stvar i inšala od prilike privodimo, privodimo ovo naše druženje kraju jeste izgovaranje početnog tekbira kod onih ljudi koji su zakasnili u namaz. Tako ćemo naći ljude koji su okasnili u namaz, pa zateknu imama na ruku'u, pa požure da stignu imama, pa onda izgovore tu riječ Allahu Ekber, znači u stojećem stavu i ne završe riječ u stavu, stojećem stavu, već pola te riječi izgovore, a oni su već počeli da čine ruku. Ovo je zasigurno neispravno. I čovjek, koliko god da žuri, obavezan je da stani, da izgovori početni tekbir stojeći, nakon toga da ode na ruku, ako stigne i mama, stigao i jest, ako ne stigne, znači naklanjaće ono što je propustio, ali nije dozvoljeno da izgovara tekbir o, na ovakav način kao što smo spomenuli, a na to nam je sugerisao Ših Baz u više svojih fetava. Također jedna stvar koja je zasigurno zastupljena kod velikog broja klanjača a to je nesustezanje odzijevanja prilikom namaza. Ovdje imamo da kažemo dva stepena. Prvi stepen je da se čovjek ne u namazu, ali kultur, poznavajući kulturu, on stavi ruku na usta. Ali ćemo naći nemal broj muslimana da hem što se nije strpio, čak ne stavi ruku na usta, pa tako čovjek na jednom kraju džanije čuje, na drugom kraju džanije neko ko medo iz zimskog sla, rasteže se au, au tako, ovaj, da ne oponašamo ovdje te zvukove. Znači, braću moja draga, u sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame je došlo da čovjek treba da se sustegne maksimalno kada je u pitanju zjevanje. Pa tako u hadisu koji je zabilježio ima muslim od Ebu Seida El Hudrija, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada se nekome zjeva u namazu, neka se, neka se strpi i suzdrži koliko može, jer zaista šeitan ulazi. Također u drugoj predaji Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže, kada neko od vas zjeva, neka uhvati rukom usta, zaista šeitan ulazi. Također ovom prilikom možemo spomenuti to što nas je neki dan jedan brat pitao pa nismo bili sigurni zato to, ali nema smjeti da to sada spomenimo, da nije sunnet da čovjek prilikom zjevanja uči e'uzu i bismillu, znači da se tom prilikom utječi Allah subhanahu wa ta'ala od šeitana. Jer Boži poslani, kao što ste vidjeli, preporučio nam je da pokušamo da se suzdržimo. Ako ne možemo, onda nam je preporučio da uhvatimo rukom usta, ali ni nam je nije nam preporučio da učimo euzu i bismilu u ovoj situaciji. Također ovaj ovako pitanje po, o, postavljeno stalnoj komisiji pa su odgovorili ne znamo dokaz koji ukazuje na propisanost učenja euze prilikom zjevanja u namazu i izvan namaza. I na kraju da završimo ovo naše druženje sa jednom greškom koja je vezana za početak namaza, to jest donošenje početnog tekbira i od sljedeći, sljedećeg našeg predavanja počinjemo govoriti o greškama konkretno u namazu, a to je izgovaranje riječi Allahu Ekber. Sunnet je i ispravno da čovjek ovu riječ izgovori brzo i bez otezanja. Allahu Ekber. Bez otezanja i odugovlačenja. Tako jedan veliki šejh, učenjak, jedan od velikih učenika ših Albanija ših Mešhur kaže da čovjek ako doda na početku riječi Allah dužinu i kaže Allahu ili na početku riječi Ekber pa kaže Ekber da su to riječi kufra normalno ovdje ako čovjek to radi namjerno jer ovdje znači čovjek dodaje upitnu česticu E Allahu Ekber, da li je Allah najveći? Tako da su to stvari i te kako opasne. Također nije ispravno da čovjek kaže Ekbar, da doda dužinu nakon harfa ba. To je također neispravno. I na kraju možemo spomenuti stav jednog hanefijskog učenjaka, poznato kao Ibn Abidin u svojoj knjizi Hašetu Ibn El Abidin. On kaže, da dodavanje dužina pri izgovoru riječi Allahu Ekber može biti na sljedeći način. Ovaj govor je znači sažit govor od onoga što je on kazao pa kaže dužina u izgovaranju riječi Allah može biti na početku, u sredini i na kraju. Sve su ove varijante neispravne. A prilikom izgovaranja riječi Ekber može biti dona dodata dužina na početku i na sredini. Sve su ove varijante neispravne neke od ovih varijanti on kaže da su kufr, a neke kaže da su razlogom da namaz bude neispravan, a neke su pokuđene. Tako u svakom slučaju ispravno je da čovjek brzo i kratko izgovori ovu riječ Allahu Ekber. Na kraju volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji poznaju propise njegove vjere i od onih ljudi koji će raditi po tim propisima i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima subhaneke Allahumma bihamdike ashhadu en la ilaha illa ente estagfiruke wa atubu ilayk ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l-ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله